Dakle, jedna od moralnih vrijednosti koja je zapostavljena, ja bih rekao, kod mnogih muslimana, kao i druge vrijednosti islamskog ahlaka. Na početku najprije da vidimo šta u stvari znači ihsan. Mogli bismo kazati da je ihsan, kako je, meni se svidjela dakle, ova definicija, kako je rekao islamski učenjak, u stvari itkan. Tačnost, preciznost, temeljitost ili uslovno rečeno savršenost. Možda će neko od prisutnije upitati zar je ovo dio, odnosno ova tema, odnosno ova osobina, zar je dio lijepog islamskog ahlaka. Svakako, braćo i sestre, da je ova tema ili ova osobina dio islamskog ahlaka i da je islam posvećuje posebnu pažnju kako ćemo večeras vidjeti inša Allah. Jer ne zaboravimo da je preciznost u poslu, tačnost u poslu, osobina istinskih vjernika ono dakle što bi trebalo da krasi svakog muslimana i svaku muslimanku jeste upravo ihsan nažalost toga kod nas nema sjetimo se da je čak o ovoj našoj nepreciznosti netačnosti i životu bez ihsana govorio svoje vremeno i Alija Izetbegović kada je kaže mi danas muslimanima kada skopimo neki posao ili ugovori kada se dogovorimo da, da se nađemo na određenom mjestu da napravimo neki sastanak i tako dalje nema ga, ne dođe zakasni to je naš običaj danas a tome nas islam, tome nas islam ne uči jer na kraju krajeva Allah se kaže da je namaz propisao određeno vrijeme tačno da pet puta dnevno tačno se zna kad uči jezan i kad je koje namasko vrijeme Pogledajte koliko islam podstiče na tu tačnost i na, i na preciznost. Sani sa selem u jednom hadisu kaže, u hadisu kojega bilježi Tabaranija, Hejsemi i Asujuti, Inna Allahe yuhibbu ida amile ahadukum amelen en jetkanehu. Allah subhanahu wa ta'ala voli kada neko od vas radi neko dijelo, dakle da ga temeljito uradi. Dakle, bilo koje dijelo koje je dozvoljeno, odnosno koje je po islamu naređeno, koje je dobro i korisno ako radiš to djelo Allah voli da to bude temeljito urađeno eto zar brate i sestra ne želi da te Allah voli ili zar mi ne želimo da nas Allah Đelešanuhu voli a ako to želimo a svakako da želimo onda bi trebali uljepšati naša djela trebalo bi da naša djela budu precizna, tačna i temeljita zatim poslušajmo svi zajednički sljedeće kuranske ajete. Ja sam uzao nekoliko kuranskih ajeta koji se upravo dotiču ove teme o ihsanu. Allah subhanahu wa ta'ala u suri Nahl kaže A'udhu billahi min ashshaytanir rajim. Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba. Samo ćemo ovaj prvi dio koji govori o onome što Allah naređuje. Kaže uzvišeni Allah vam naređuje šta? Pravednost i ihsan, dobročinstvo i da pomažete, odnosno održavate rodbinske, rodbinske veze. Da činite dobro svojoj rodbini. Dakle, šta nam Allah naređuje? Pravednost u svakoj situaciji. Ma o čemu se radilo? Ma o kome se radilo? Makar i o našim najbližim rođacima, o roditeljima, o djeci i tako dalje, pravednost mora postojati kod muslimana. Ili makar s druge strane bio neprijatelj Allahu nevjernik, ali ako je pravda na njegovoj strani u određenom sporu, onda moramo podržati tu pravdu. Zatim ihsan, to je dobročinstvo i rodbinska pažnja. Zatim u suri A'raf Allah dželešanu kaže u 56. ajetu: "Inna rahmetallahi qaribun." Allahova milost je blizu koga? Minel muhsinin. Blizu onih koji su muhsini, koji su koji su dobročinitelji. Dakle, milost Allahova je blizu dobročinitelja. Zatim, u suri Ar-Rahman, Allah kaže, Hel jazaul ihsani illa l-ihsan. Zar je nagrada za dobro, odnosno za dobročinstvo, išta drugo osim dobro? Dakle, Allah Đalešanu poručuje da je dobročiniteljima nagrada samo, samo dobro. Zatim, u suri Nah također, u 128. ajetu, uzvišeni kaže Inna Allahe ma'al ladine taqav wal ladine hum muhsinun subhanahu wa ta'ala je sa onima koji ga se boje, koji su bogobojazni, koji posluju takvalu i sa muhsinima, odnosno sa, sa dobročiniteljima. Dakle, onaj koji je dobročinitelj istinski, a mi smo vidjeli šta znači dobročinstvo i šta znači istinski ihsan, vallahi osjeća da je blizak Allahu subhanahu wa ta'ala i ko se Allahu subhanahu wa ta'ala boji. Zatim u suri Yunus, Allah subhanahu wa ta'ala kaže lilladine ahsanul husna wa zijade onima koji budu radili dobra djela koji budu radili dobro njima je dobro, njima je nagrada istinska i još viša dakle dobročiniteljima je istinska nagrada kod Allaha i viša preko toga a šta je višak ovdje gledanje Allaha subhanahu wa ta'ala na sudnjem danu, odnosno u džennetu i to će biti najveća nagrada za džennetlije. lije kada im se Allah otkrije zaboravit će na sve ostale užitke ostale užitke u džennetu dakle Allah subhanahu wa ta'ala propisao dobročinstvo u svakom, u svakom poslu u svakom dobrom dijelu i ovi ajeti braće i sestre moraju ostaviti traga na mu'minsko srce na vjeričko srce jer je vjeričko srce čisto srce čisto srce i voli Allaha Đelešanu voli dobročinstvo a Allah Đelešanu voli, voli takvo, takvo srce Zatim, pogledajte šta kaže poslanik sa selam u jednom svom hadisu. Inna Allahe ketebe l-ihsane ala kulli šeji. Allah je propisao ihsan, dobročinstvo u svemu. U svakom poslu. Dakle, dobročinstvo u svakom poslu, u svim stvarima, bez obzira činile sama da su male ili velike, male ili krupne, svaki hajli posao traži dobročinstvo, traži ihsan. Ihsan. Pa dalje nastavlja poslanik sa sallam. Fa iza qataltum fa ahsinu qitla. Kada ubijate, znači u ratu, kada se borite protiv neprijatelja, činite to sa ihsanom. Dakle, na najljepši način. Nemojte masakrirati. Nemojte ubijati one koje Allah zabrane se ubijaju. Dakle, u ratu, u žihadu, u borbi sa onim ko te napada, ko te mrzi, ko tebi čini zlo i zulum, nemoj prelazit granice dobročinstva koje ga je Allah Đelešanu propisao. Makar i ubijao. Jer dužnost je se boriti, boriti protiv Allaha i neprijatelja. Zato je musliman se odlikuje po tim vrijednostima, po tim vrijednostima, islamskim vrijednostima. I to je ono čemu se čude, čemu se čude i vidjeli ste vi i slušali novinare, političare, sociologe, stručnjake koji su nemuslimani, Srbi i Hrvati, kad se pitaju šta je to što muslimanima nije dalo da na zločin, da na zlo koje im je učinjeno ne uzvrate istim zlo. Ha? Jesmo mi bili napadnuti ovdje? Bez ikakvog povoda, bez ikakvog razloga, osim što postoje na jakajski povod, stalno, kod, kod neprijatelja Islama, ali dakle, mi se im nažal nismo učinili. I to takav genocid su izvršili nad nama, silovali, ubijali, palili, je li se uzvratio istom mjerom iako u ratu svi ljudi kažu, slučajnjaci, analičari kažu rat je haos u ratu je praktično kod njih sve dozvoljeno i da je se činilo isto, da se uzvratilo istom mjerom pa ne bi bilo čudo, jel ne? ne bi bilo čudo vidite kako musliman koji se rukovodi time čak iako bio daleko od islama ali ima neko ko će ga upozoriti čak i u žihadu kako treba se ponaša zatim wa idha zabahtum fa ahsinu zibha a kada koljete misli se dakle na, na stoku koja je dozvoljena da se kolje, da li se radilo o kurbanu, o akiki ili inače za ljude koji se bave time, onda to činite na najljepši način. Činite to na najljepši način. I da li je moguće, da li je moguće da onaj kome je naređeno da kolje kokuš, kravu, tele ili ovcu, sa ihsanom da se ne ponaša kao muhsin u svom svakodnevnom životu. Zato kaže poslanik sa na kraju ovoga hadisa kojega dakle bilježi muslim وَلِيُحِدَّ حَدَكُمْ شَفْرَتَهُ وَلِيُرِحَ ذَبِيحَتَهُ I neka od vas kad neko hoće da zakolje hajvan, stoku, ovcu, bilo šta, ili kokoš, neka dobro prije toga naoštri nož. Neka naoštri nož. Poslanik sallallahu alaihi sallam poručuje ihsan i govori da nije dovoljno imati samo dobar nijet. Dobar nijet, nego sve poduzeti prije toga sve poduzeti prije toga, što liči na ihsan, što liči na islam i ono što je drago Allahu Đelešanu, da se desi dakle taj ihsan i da se uvrstimo u muhsine. Poslijete što kaže Allah subhanahu dalje u suri seđde o dobročinstvu. Alladhi ahsana kulla shay'in khalqahu thumma hada. Allah subhanahu wa ta'ala kaže sve ono što je stvorio da je Allah dželle savršeno stvorio. Nema manjkavosti, Nema manjkavosti u Allahovom, u Allahovom stvaranju. Nema nedostataka. Sve je savršeno. Za nebesa Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ Mi smo nebesa ukrasili za koga? Za one koji posmatraju nebesa. Za ljude. Za ljude. Pogledajte kako je Allah stvori nebesa. I potvrđuje Allah Đelešanom to sljedećim ajtima iz sure Mulk. فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حصير znači ponovo pogledaj pogledaj u nebesa vidiš li ikakvi nedostataka zatim više puta pogledaj šta će se desiti kad više puta gledaš u nebesa i razmišljaš o tom Allahom stvorenju pogled će ti se vratiti umoran i klonov dakle diveć se tom Allahom savršenstvu tom ihsanu u stvaranju Allah Đelešanu nas podsjeća i obaveze na ihsan i dobročinstvo u našem, našem životu. Zamislite, braće i sestre, nebesa samo sa dvije boje, a? Crnu i bijelu. Je li mogu Allah tako nebesa stvoriti? Jeste. Ali pogledajte u kakvim bojama i s kakvim savršenstvom je Allah stvori nebesa i zemlju. I sa koliko katova i s kakvim stvorenjima, s kakvim zvijezama i sazvježima je ukrasio nebesa Ovo prvo nebo koje mi vidimo, koje je nama dostupno, a kamo da ne govorimo o stvorenjima na ostalim katovima nebeskim. Zatim kad govori o čovjeku, Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَصَوْوَرَكُمْ فَأَحْسَنَ سُوَرَكُمْ I vama je oblik dao ljudima i na najljepši način vas uobličio. وَأَحْسَنَ سُوَرَكُمْ Sa ihsanom, savršeni lik dao, lik dao čovjeku u drugom ajetu sve ona poznat jel kaže uzvišeni laqad khalaqnal insane fi ahsani taqwim mi smo stvorili čovjeka u najljepšem obliku svugdje se spominje ihsan svugdje se spominje ihsan u ovim ajetima i hadisma koji smo proučili zato se sjetimo meni sjedan se nam put spominjao da li na ovom skupu i da ovdje na ovom mjestu ili negdje drugo ali nije na odmet da ponovimo onu priču kada je onaj čovjek došao imamu maliku i kaže mu kaže mu ja sam se zakleo Allahom da ću pustiti svoju ženu ako mi je donese dokaz da je ljepša od mjeseca kad je u štapu. Dakle, kad je, kad je pun mjesec. Kažemo, ima malik, džaba se zakleo, ona ne može biti ljepša od mjeseca kad je u štapu, slobodno je pusti. Znači, moraš izvršiti tu naredbu. Pa mu je bilo teško i krivo, vraćao se kući, sretne i mama šafiju. Pa mu kaže, što si tužan? Kaže, zaklao sam se Allahom da ću pustiti ženu ako ne donese dokaz da je ljepša od mjeseca u štapu. I pitao se mama malika, zato je on kaže, pusti, moraš ispuniti zakletu. Ka ne moraš. Kaže imam šafija. Kaj zašto? Kaj je tvoja žena ljepša od mjeseca u uštabu. Kaj e, šta ti je dokaz? Šta ti je dokaz? Kaj zar ne znaš da Allah zašto kaže da kad halaknem insane fi ahseni takvim. Mi smo čovjeka stvorili u najljepšem obliku. najljepšem obliku. Pa se vrati ovaj čovjek imamu Maliku i kaže mu radostan, kaj ne moram puštati ženu. Što? Kaj zato što je ljepša od mjeseca u uštabu. Ko, gdje ti je, otko ti dokaz? On proučava ovaj ajed, kaj u pravu si Malik je pogrešio. Pogrešio je, pogrešio ima Malik. Dakle, u pravu si za to. Zaista je Allah Želešanom stvorio čovjeka u najljepšem, u najljepšem obliku. Pogledajte oči, kako kaže islamski učenjak Zindani, e, pogledajte čovjekove oči kako je Allah Želešanom stvorio i gdje se nalaze. Pogledajte mjesto jezika, ušiju, nosa i tako dalje. I zamislimo sad, kako kaže ovaj islamski učenjak, zamislite da su umjesto dva oka, da nam je Allah stvorio dva nosa, ha? ili jedno oko gdje je nos, da je samo jedno oko, da su uši na vrh glavi, ili tako da, i da koža nije ovako zategnuta kako je zategnuta, nego da svako veće prespavanja, da se koža može rastezati, pa i svako veće moraš smotati tamo prespavanja kao, kao list papira, ja? muke i patnije. Pa kako Allah stvorio, stvorio u savršenom liku čovjeka. I pogledajte koji su to blagodati o kojima ljudi slabo, jako slabo razmišljaju slabi su dobročinitelji u odnosu na gospodara, na gospodara svjetova. Zatim, braće i sestre, Allah subhanahu wa ta'ala kaže za svoju objavu, za najveću blagodat koju je podario ljudima, za uputu kaže Allahu nazale ahsan al hadithi Allah spušta i objavljuje najljepši govor opet ihsan ahsan al hadithi kitaban mutašabihan mefani knjigu čiji se ajeti ponavljaju dakle čiji su ajeti slični po svome smislu tak ša'irru minhu džuludu ledina jahšavna rabbahum od čijeg učenja kad ga čuju nasrhnu kože ježe se kože istinski vjerni oni koji se koji se boje Allaha subhanahu wa ta'ala subhanallah braćo i se zase nećemo posle ovoga postiditi Allaha Đalešanu. Zašto nećemo postiditi našeg gospodara na najljepši način i u savršenstvu stvorio kosmos nama podario savršen lik spustio nam savršen govor savršenu uputu, uputu. a gdje smo mi gdje smo mi kao dobročinitelji kao da zahvalimo Allahu Đelešanu na tim, na tim blago za najljepši način jer Allah upozorava čovjeka čovjeka u Kur'anu kad kaže va ahsin kema ahsan Allahu ilajk čini dobročinstvo ljudima kao što je Allah tebi učinio na koga se odnosio ajte a? na karuna jel Allah Đelešanu mu dao bogatstvo pa ga vjernici upozoravaju, on se uzoholio s tim bogatstvom, pa kad ljudi upozoravaju i kažu mu ahsin, kema ahsin Allah, lek, čini dobro ljudima, čini, budi dobro činitelj, kao što je Allah želešan u tebi učinio dobro, jer to je od Allaha, sve blagodat su od Allaha. Dakle, ovo je bio samo uvod o dobročinstvu, da shvatimo šta u stvari znači ihsan. Sad ćemo da vidimo gdje sve treba da budemo dobročiniteli, u kojim poljima, u kojim domenima, domenima života. Vrste dobročinstva. Svakako da je prva vrsta dobročinstva i glavno dobročinstvo, braćo i sestre, u ibadetu. U ibadetu prema Allahu Đelešanu. Uzet ćemo, evo primjer, namaz. Namaz. Allah subhanahu ta naredio je namaz. To je ibadet za koji će nas Allah prvo pitati na sudnjem danu. Ako bude Allah zadovoljen sa našim namazom, ako bude namaz ispravan, alhamdulillah, položen je ispit. Položen je ispit. Ako ne bude namaz u redu, Boga mi, Boga mi je veliko pitanje. إلهي خذ بقلبي من رشادي للهدى والحق وفقني إلهي فعلى توفيقك اليوم اعتمادي يا إله Zatim, to je jedini ibadet koji je naređen na Za ihsan, vezan za ibadet, kada je Džibril došao da nauči poslanika sa selema preko njega ummet, da poslanik sel pouči, kada ga je pitao šta je ihsan, prije toga pitao šta je islam, šta je iman, jel? Šta je ihsan? Omel ihsan, se rekao poslanik sa selem. En ta'buda Allahe ke enneke terah, fa in lem te kun terahu, fa innehu jara. Da obožavaš Allaha, da mu činiš ibadet kao da ga vidiš. Jer ako ti njega ne vidiš, on tebe vidi. Allah pogledajte šta je ih sam brać i sestri da obožavaš Allaha kao da ga vidiš jer ako ti njega ne vidiš on tebe vidi hajdemo sad razmišljati svi ne moramo na glas nego u sebi da razmišljamo jesmo li ikad i jedan namaz tako klanjali a jesmo li ikad i jedan namaz tako klanjali kao da vidimo Allaha da smo pred Allahom i da mu seždu činimo Pogledajte da čak u ibadetu može biti rija. Kad smo kod svoje kuće i kad klanjamo na filu, često puta ne vodimo računa, brzo klanjamo. Kad dođemo u mesec nas ljudi vide, onda se posvetimo namazu. Dakle, ljudi nas gledaju, a ne obraćamo pažnju da smo stali pred Allah, da, da je Allah naredio taj ibadet. Nisu ljudi. Nisu ljudi. Jesmo li kad klanjali namaz tako kao da nas Allah vidi? To je ihsan. To je ihsan. Kao da mi vidimo Allah, jer nas Allah uvijek vidi i gleda. Kad nas gleda direktor na poslu, mi smo za mašinom, često puta ćemo zabušavati, jel de? Dođe direktor, u mašala, ti si onda preciza, nema mrdanja. Profesor dođe na nastavu, a? Gospodar svjetova stao na, na nama stane, ali ti misli lutaju daleko. Daleko, kao da nemaš osjeća da te Allah vidi, a kamo da imaš ovaj ihsan. Kao da vidiš Allah, da, da stao pred njega da mu činiš ibadet. I hajmo sad sebi dati zadatak, da pođemo tako razmišljati o namazu i da tako uklanjamo namaz. A samim tim i sve druge ibadete da činimo, kad činimo u ima Allah subhanahu wa ta'ala. Ako bi to uspjeli vallahi, braće i sestre, mi bili drugi ljudi, potpuno drugi ljudi, kada bismo tako obavljali namaz i tako izvršavali naše, naše ibadete. Sad naš posao bio bi drugačiji, koliko bili ustrajni u svakom poslu i na studiju i u poslu ako ga, ako ga radimo u našim međusim razgovorima čak kad se šalimo jedni s drugima kad razgovaramo, kad se susrećemo kad se selamimo dakle kompletan naš život bio bi u znaku ihsana i bio bi puno da tako kažem subtilniji naš odnos prema životu i onima s kojima mi sarađujemo nego, nego što to jeste sad zatim prema roditeljima ihsan prema roditeljima Allah subhanahu wa ta'ala dobročinstvo prema roditeljima odnosno taj ihsan stavlja u svoje uzvišeno ime i kaže وَقَدَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا koji gospodar naređuje da samo njega obožavate i da roditeljima dobročinstvo činite da roditeljima dobročinstvo svojima činite ocu i majci onima koji su besane noći proveli dok su, dok su vas odgajali dok su nas odgajali, jel tako? da prema njemu budemo dobročinitelji. Kako se braće i sestre može pokazati dobročinstvo prema roditeljima, a zaista ga kod nas jako malo ne i kod rijetkih ljudi je to dobročinstvo. Na onom nivou s kojim je Allah i Lašanohu zadovoljen. Wallahi, braće i sestre, pođemo od pogleda. Od pogleda, kad se sretneš sa svojim ocem i sa svojom majkom, dobročinstvo se može ogledati i u pogledu. Hoćeš li blago ili ljutite i sredito pogleda svog oca i svoju majku. Zbog toga što je tebi neko nešto nažal učinio. Zatim, u govoru hoćeš govoriti svojoj majici obraćaš se blagim glasom ili ćeš podići ton kad te neko nešto isprovocira osmijeh kad se vraćaš kući svojoj iz Sarajeva ili bilo dakle drugo sa svoga posla dočekuje te majka hoćeš se nasmijet majci hoćeš je poljubiti u čelo ili u obraz ili u ruku hoćeš je donijeti hediju to je dobročinstvo. Dakle, mnogo je tih aspekata dobročinstva prema roditeljima i ne bi mogli nabrojati sviju, ali mi malo imamo toga, malo. Evo ja ću vam samo jedan primjer, vjerujte, pogledajte koliko su, koliko su majke osjetljive, posebno majke i otac također, ali roditelj, ne možeš majke ni se nažal učiniti, jel da? Kakav god, kakav god, i islamski učenjaci kažu, pogledajte koliko je Allah milosti prema svojim robovima, uporedi to sa, sa stvorenjima, sa našim majkama, Jel da kaže kad majci bilo kakav grijeh učiniš, bilo šta nažal da je napraviš, majka oprašta, jel da? Sve oprašta, prelazi preko toga kao da nikad ništa nisi uradio. A mi nismo takvi prema majkama. I kad zamislite sad Allahove milosti, Allah milosti prema, prema njegovim stvorenjima, kad je takva majka, neće ti zamjeriti, ali hoće ostati u njenom srcu nešto. Jedna naša majka, želi se razgovarajući sa njom, dok sam bio imam, njen sin je intelektuala, završio je fakultet. I kaže, pitam kako je dolazili kući, kaže, dolazi sin. Fin je, dobar je. Ali evo, nikada me nije uvrijedio, nikada me ništa, nikakvu ružu neki rekao. Ali kaj, nikada mi hedio nije donio. Nekako to njoj teško i žali se, žali se zbog toga. Oni bogati ljudi. Imaju novca koliko hoće. Oni sa čina stipendirali. Dok je studirao, dok je... Ali eto, volila bi majka da je doneseš nešto. Znači, to je dobročinstvo da je iskažeš na taj način svoju ljubav i dobročinstvo prema, prema svojoj majci, prema svojim roditeljima. A zatim, dobročinstvo, braće i sestre, ja sam namjerno ovdje uzeo ne svu djecu, nego posebno žensku djecu. Dobročinstvo prema ženskoj djeci. Zašto? Zato što često puta ljudi zbog svog džehla, zbog svog neznanja, u životima našim prednost daju muškoj djeci. Muškoj djeci. A poslanje se sada kaže, ja ne dajem prednost djeci jednim na drugima, a kada bi davao prednost, davao prednost ženskoj djeci da prema ženskoj djeci kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem koji god čovjek bude imao dvije ćerke ili dvije sestre pa im bude dobro činio i lijepo se prema njima obhodio dakle dobro i odgoj i bude dobro činio prema njima ući će u džennet hadis bilježi ibn Mađi mislim da nema ni jednog muslimana ovdje sad među nama nakon ovog hadisa da ne, ne želi da ima čerku ili sestra a? kogod, dakle koji god musliman bude imao čerke ili sestre, dvije, pa i odgoji fino da udaje lijepo, bude prema njima dobročinite, ući će u džennet. Dakle, kako dobročinstvo? Ajmo naučiti to dobročinstvo prema ženskoj djeci od poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Kaže, spominje su predaj da nikada Fatima radijallahu ta'ala, čerka poslanika sallallahu alaihi ve sellem, nije ušla kod poslanika, a da on nije ustao. Da on nije ustao, da nije poljubio. Da nije poljubio. Dakle, koliko očeva danas to čini sa svojim čirkama? Skoro nikom skoro niko. Čak kada je oženio Ali radi Allahu ta'ala, onda je njihova kuća bila malo dalje. Bilo malo dalje od poslanikove, stvarno su daleko, pa je poslanik sa srdem zamolio čovjeka koji je imao kuću blizu mesiva da mu proda tu kuću. Pa ga pita ovaj, zašto je Rasul, što će ti, što će ti moja kuća? Kaj, prodaj mi je jer ja ne mogu izdržat puno bez Fatimi. Ne mogu da živim bez nje ako je ona daleko od mene. Dakle, pogledajte dobročinstva i ihsana i subtilnosti, a vidjet ćemo i svi ostali aspekata koji ćemo, koji ćemo momenti. A kod nas je naučio poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Također, braćo i sestre, dobročinstvo u raspravi. U raspravi. Kad raspravljamo sa ljudima, da li se radilo o vjeri, o Allahovoj istini, da li se radilo o muslimanu kojim stvari neke nisu jasne, ili o kršćaninu, ili o židovu, a? kaže Allah subhanahu wa ta'ala, وَجَادِلْهُمْ بِلَّتِهِ أَحْسَنِ sa njima na najljepši način raspravljati. S kim? Sa ehol kitabijama. Sa ehol kitabijama. Sa židom i sa kršanima. Kad govoriš o Allahu istini s njima, nemoj da ti bude cilj da ga uvrijediš, da ga poniziš, da se oholiš pred njim, da likuješ kad ga poraziš, kad vidiš da on nema argumenta, nema dokaza. Ne, nego ti je cilj da on primi istinu. Da prihvati Allahu istinu, to ti je bolje nego najbolje sad od Eva, kaže sam sada. Samo jednom tvojim sebebom, tvojim uzrokom, samo jedan čovjek prihvati istinu. A kamoli, a kamoli visi. Dakle, malo kome se radilo i nemoj, nemoj biti od onih koji će, koji će biti grubi, grubi u razgovoru. I nećeš nikada reći kakve su ovo gluposti, ovo je neistina, ovo. Dakle, nego kad razgovaraš s čovjekom pa vidiš da on iznosi te ne, neke glupost, neki apsurd. Kažeš, ja se ne slavim s tobom. Ja ću ti dokada, zašto se ne slavim s tobom? To je edeb, to je edeb. A ne kazat, bježi, pusti ti pričaš gluposti čovječe. Ti valjaš, nećete sasratno da čovjek, to nije dijalog, to je vrijeđanje. Kada je Utbe ibn Rabija došao poslaniku sallallahu alaihi wa sallam u Meku, u najtežem trenutku njegovog života i dave, najtežem trenutku za muslimane, došao je da ga ubjeđuje, da ostavi dal, da ostavi to što je započeo. Pa mu nudi žene, bogatstvo, vlast, kažemo ako si bolestan najbolje ćemo ti ljekara naći na, na dunjavuku, zlata ćemo ga platiti, samo da dođete izlići. Čak ga vrijeđa, to je onaj cinizam, znaš, u razgovoru, kad vidi čovjek da hoće čovjek da te odvrati od onoga što slijediš, pa često puta se tako ponaša, si sinije te posmatra i gleda, jer vidite samo, usamljen si. Na. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam nije progovorio ni jednu riječ dok je on pričao, a toliko ga vrijeđa, toliko ga voli što taj mušik na takav način nastupa. Šta je rekao? Kad je došao da govori, rekao sam na sallam, Kul ja abal valid. Reci što imaš o Ebu Valid. Reci što imaš. Kada je završio sve svoje ponude iznio, šta je rekao Pusna Selem? Efe rahte ja abal valid. Jesi li završio Ebu Valid? E jesam. E sad ti mene slušaj. Ja sam tebe slušao. Poslanik sa Selma ne bi pogriješio da ga je prekinuo u pola njegovih glupi riječi. Jer su bile i glupe i uvredljive i drske. Ali ga je saslušao do kraja. I onda mu citira ajete ajete koji su njega potpuno promijenili. Nije postao muslima, ali se vratio drugačiji, kad se vratio među mušika, toliko se bio uznemirio, kad vratio Allah i vraćao se drugačiji nego se otišao. Drugačiji tvoj izgled, tvoje lice nego, nego kakav se bio kad se otišao. Dakle, poslanik nas uči kako ćemo voditi dijalog s drugima, a vallahi, zbog toga, če, evo ja sam sinovi na jednom sjelu, gdje se naši muslimani žale na naš način dijaloga i razgovor s muslimanima. A kamo se ne vjerici? A kamo se ne vjerici? Zašto grubost? Zašto grubo? Zašto drsko? Zašto vrijedanje čovjeka ako nema dokaza? Ako radi nešto što nije hvala sa sunnetom? Gdje je lijep edep? Prema vratu muslimanu, prema sestri muslimanke. Wallahi, musliman kad radi posao, radi go ima Allaha. A onaj ko radi u ime Allaha mora biti muhsin. I ako nije takav, znači onda ili mu fali kućne kulture, osnovne kućne kulture, ili mu fali svakako mu fali ovog islamskog odvoja, islamskog, islamskog hlaka. Također, u govoru, u svakodnevnom govoru, Allah nam naređuje da lijepo govorimo i kaže وَكُلِّ عِبَادِيَ قُلُ لَتِهِ أَحْسَن Reci mojim robima neka govori lijepe riječi. Ahsan. Ihsan, dakle. Izaberi najblaži, najslađiji, najljepši govor. Za svakoga. Za svakoga. Tako ćeš biti daje. Takav si daje. Svojim ponašanjem, svojim govorom, svojim odnosom prema ljudima. Ti kreniš pažnju. Ne možeš, vallaha, nikog silu upući na pravi put. Ne možeš grubošću. Jel tako da ne može? I ne, možeš nekom nametnuti sebe kao autoritet. Autoritet se stiče, on se ne nameće. Jer tebi nije želja da budiš kao autoritet. Nego želja ti je da Kur'an i sunet budu autoritet svim ljudima. I da ljudi prihvate, prihvate Allahu, Allahu istinu. Pogledajte, braćo, primjera s jednim ashabom koji se zvao Zahir. Bio je čovjek koji je bio jako strog i odbojan. Ljudi su bježali od njega. Bio je jak vjernik, čvrst vjernik, ali vrlo grub i nepristupačan vrlo grub i nepristupačan. A sahabi, dakle, nisu volili sa njim da se druže. Međutim, poslanik sallallahu sallam je prema njemu bio jako blag. I pored je njegove osobine. jednoga dana, sreo ga je poslanik sallam, ide ulicom i prišao je poslanik sallam iza leđa. Zatvorio mu oči. I on normalno, pošto posljeduje tu grubu osobinu, rekao je, ko je taj se drzne da mene tako vata iza leđa, pusti me. Poslanik sallam je pustio i nasmio se. Kad je vidio, ko je bio taj komu je stavio ruke na oči, rekao je, tako mi Allaha ničem se ne bi obradao, ja Rasulallah, da me dodirne ko dodir svojih ruku. Zatim ga je poslani sa selem uzeo za ruku, ljudi prolaze ulicom i on se šali sa na umire na jedan lijep način i kaže, ko će kupiti ovog roba? On nije bio rob, bio slobodan čovjek. Kaže ovaj ashab, pa ja Rasulallah, tako malo vrijedim u svojim očima. Za tako malo vrijedan ko rob? Kaže, a vallaha si kod Allaha skupu. Wallahi si kod Hoće da, da mu istekne u drugu osobi, njegovu bogobojaznost, njegov iman i da na taj način pokuša da utiče na njega. Kad jes, nisi ti nikoda ne jesti, ali hoće da kaže da si kod Allaha skup. I to je bitno, i to je važno. Te moraš popraviti taj svoj ahlak, ne smije biti grub prema ljudima. Poslani se sam ga odgaja i uči. Dakle, to je za nas primjer kako treba se ponašamo u dagu. Allah kaže, udo ila se bile rabike bil hikme. Pozivaj na put svog mudro, mudro, kako još? wal mawaizati al hasane opet ihsan i lijepim savjetom i lijepim savjetom ne može drugačije ne može drugačije ako nema lijepog savjeta nećeš pridobiti nećeš pridobiti ljude nećeš pridobiti ljude zatim u braku dobročinstvo u braku kako u braku kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri An-Nisa naređujući nama da sa ženama lijepo postupamo wa ashiruhunna bil ma'ruf i s njima na najljepši način postupajte. Lijepo živite. Kažu islamski učenjaci u tefsiru ovoga ajeta, braću i sestre, posljedno ovo upozoravam, braću, naš, muškarce, ovo ne znači kaže da činiš dobročinstvo ženi kad ona tebi čini dobročinstvo. Nego onda kad ona tebi ne čini dobročinstvo. A, lako je biti muškarac kad ona tebi čini dobročinstvo, jel? Ona uvijek čini dobročinstvo, čini dobročinstvo, pa ti njoj uzvraćaš, jel? Nego kad ona tebi ne čini dobročinstvo, ne misli se ovdje ne uzbila kad te izda, kad te prevare, ne tu, nego kad joj dođe oni njezini, žene su takve, po prirodi svojoj, ne, mušićeve, pa malo joj fali da digne nos, jel? Nemoj ti biti takav. Svati to kao njenu osobinu, njenu, njenu prirodu, ali to nije krnjavost, nije manjkavost. Nemoj odgovarati odmah na to. Neki ona čak pogrešila tada. Budi ti tada dostojanstven i budi muhsin. Budi muhsin i čini je dobročinstvo. Dakle, mora ta subtilnost, ja bi je tako nazvao, postojati u našem životu. Pogledajte kod poslanika sa sebe, navešimo primjeri za brak. U poslanikom životu rekli smo prošli put. Primjeri iz kompletnog njegovog života. Ne možeš naš polje ljudskog života i djelovanja, a da ne imaš primjer u poslanikom životu. Svim svojim ženama poslanik sallallahu alaihi wa sallam je napravio sobe, odnosno kuću, kod svog mesida, jel? Samo jednoj nije. Kojoj ženi nije? Ha? Mariji Koptkini. Zašto? Zašto? Jer nju, to nju nije volio, jel? pa nju odvoji od sebe. Ne, nego pogledajte, pogledajte osjećaja poslanika u Sulesan. Ona je došla iz Egipta, došla sa, da tako kaže, sa izvora Nila. A, zelenilo, ljepota, pošla u pustinju. Poslanik sa Sulesan je dao da je se napravi kuća u najzelenijem dijelu Medine. Da ne osjeća nostalgiju za svojom rodnom grudom. Da ne osjeća nostalgiju Marija za svojom, svojom rodnom grudom. To je ono što što je, što je krasilo poslanika sa srdem. To dobročinstvo u svakoj situaciji i osjećaj, osjećaj za lijepo i za dobro. Za dobro. A također, ne samo da dakle, dobročinstvo muža prema žene, nego žene prema mužu. Žene prema mužu. Ima jedna interesantna stvar, vedena za brak. Bila je emisija ono, da li brak ili život bez braka. Na Hrvatsku, ona latinica, njihova je na emisija. I sad, na kraju, kao šlag tu emisiju, javlja se jedna žena, To je kontakt emisija. Jedna žena koja u 75. godini se udaje. Udaje se za čovjeka koji ima 85 godina. Obodvoje su visoko obrazovani. On je sudija, sudija u Hrvatskoj, u penziji je, ali i sad ide na one porote njihove tamo, i sad ga paze i, i čuvaju, drže na njegovog mišljenja, iako je ušao u penziju. A ona je završila fakultet još davno nekad, bila je modni kreator i tako dalje. A prije toga su bulazile ove mlade žene, moderne, o tome kako brak ne treba, ovako, onako, helenese. I sad ona priča, ona priča svoju priču. Udajem se kaj četvrti put. Četvrti put. I zadovoljna sam. Zadovoljna sam. Ali poruka njena, kaj šta bi vi preporučili ženama, odnosno djevojkama koje trebaju da se, da se udaju sutra. Kaj preporučila bi im sljedeće stvari. Prvo, da kuća uvijek bude čista i da pripremaju hranu svojim muževima ono što i najviše vole. Makar studirale, makar radile. Kad je ova priča, što priča kad je ova jedna žena, da treba žena da radi, da izlazi, ja sam kada je to davno prevazišla. Ja sam obišla više sjeti nego ona. Više, bila sam intelektualac kad ona nije bila ni rođena. Kad nije bila ni rođena. Ne može se pravdati ima što ti radiš na poslu. Jer mužema kada je na taj način si napraviti. Na taj način ćeš si napraviti i da sa njim legne u posljednju kad ovom godom traži. Čista kuća, hrana i ovog treće, se spomenu. Dakle, su hala, kod je čitala hadise poslanika, kod je čitala sunu poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Intelektualac i još kršćanka, a? Dakle, to je ono što ona poručuje, a ne ovo danas. Pa ova donijela u vjenčanicu u studiju crvenu, kaže, što će crvena vjenčanica pita, ovaj, pa kaže, ja mislim da danas jedna žena ne uzu bila, ne ulazi nevina u braka i prije su bile bijele vičanice, zato što je to bilo simbol černosti, danas koga nema, zato se može stane i crvena vičanica. E tu, a pogledajte šta poručuje starija ta žena. I kaže, ja sam svog prvog muža izgubila, doktor je bio. Ono što se meni uvijek sviđalo, imala sam s prvim mužem. Međutim, on me ostavio, zašto? Ja otišla, nikada nisam izdala ni prevarla, nikada. Ali otišla sam kaj na jednu turneju kao modni kreator u Pariz i bila sam dva mjeseca. Nakon mjesec i pol meni poručuje, puštena si. Oženio kaj moju sekretaricu, kaj e. moju sekretaricu. Pa zašto kaj nisam tada shvatila da muž ne može bez dva mjeseca. Nisam shvatila da mu to treba. I napustio me jednostavno. Dakle, to su savjeti žena koje nisu vjernice. Šta ti ćeš za muslimanke koje kažu da slijede Kur'an i sunnet, kako dobročinstvo i kakve dobročinstvo trebaju da budu prema svojim muževima. I gospod onda, da bi dobilo njihovo zadovoljstvo. I da bi brak bio harmoničan, da bi bilo, da bi bilo sve u redu. Dakle, prema svakome a posao prema ovim kategorijama koje smo spomenuli islam naređuje dobročinstvo dakle čak prema hajvanu kako smo rekli poslanica je sve vidio čovjeka kako je povalio ovce da je kolje i stao nogom na njen vrat i nor, oštri nož kažem poslanica šta to radiš što radiš zašto nisi dobročinitelj prema hajvanu i kažem poslanica je zar želi da ubiješ ovce dva puta dva puta je ubijaš ima ona duš osjeća da će je zaklazno Kaže, pa ja a kako si postupiti? Kaže, ti prvo na nož, pa je onda zakon. Dakle ubijaš dva puta hajvan. Zato su naši stari govorili, evo kad hoćeš da kolješ kurban, sakri nož dok ne dođeš, dok ne dođeš do žrtve, pa, pa onda, bismillah Allah. Dobročinstvo i ta subtilnost, dobro djelo u svakom, u svakom poslu. U ratu, u miru, prema roditeljima, prema bračnom drugu, a prije svega u ibadetu, braći i sestre. Ako bude dobročinstvo u ibadetu, vallaha, ja ne mogu da vjerujem da nas islam ne može odgojiti a toga nam fali i zbog toga sam ja uzeo ove teme, ove teme. I sad mogli u nedogled govoriti o ovom dobročinstvu, a to ja bih završio sa ovim, sa ovim nekoliko stvari koje sam, koje sam spomenuo, mislim ako Bog da, da će nas malo osvijetiti, da ćemo drugačije razmišljati, posmatrati posmatrat stvari oko nas, ljude oko nas. Molim Allah da nas učvrsti na istini, da nam podari lijep ahlak, da nas učini od dobročinitelja, od onih koji će krasiti ovo dobročinstvo, odnosno lijepa osobina, ja sam, zakuma, hajde sam,